Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif Lam Mim Kitab la raybe fihi min Rabbil alamin. Elif Lam Mim Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olduğunda asla şüphe yoktur. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون Yoksa onu Muhammed kendisi uydurdu mu diyorlar. Hayır, o senden önce kendilerine hiçbir korkutucu gelmemiş olan bir kavmi Allah'ın azabı ile korkutman için Rabbinden sana indirilen hak bir kitaptır. Umulur ki onlar hidayete ererler. Allahu'llezî halakas semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin thumme istevâ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa hükmedendir. Sizin için ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Hiç ibret almaz mısınız? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون Allah gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin saya geldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde onun nezdine çıkar. İşte o gaybı ve şahadeti görünmeyeni ve görüneni bilendir. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Rahim, çok merhametli olandır. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. ثم جعل نسله من سلالة Sonra onun neslini hakir bir sudan, süzülmüş bir hülasadan, nutfeden kıldı. Sonra onu insan suretinde düzeltip içine kendi yarattığı ruhundan üfledi. Hem sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaptı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون Halbuki onlar toprağın içinde kaybolduğumuz zaman Gerçekten o vakit biz mi yeniden yaratılacağız derler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler.''